Թե երբ ավարտին մոտեցավ 2016 թվականը, արևելյան օրացույցի կապիկի տարին դժվարանում եմ ասել։ Ժամանակի հոլովույթը կարծես թե չափից դուրս սրընթաց էր տարվա հետ կապված մեր սպասումների համեմատ։ Դարձյալ արկախ մնաց աշխարի մայրաքաղաքներում տասնամյակներ ի վերջ հաճրկող Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը։ Եվ ինչպես նախորդ տարեդարձին էր, Այս անգամ եւս, երբ արդեն նոր տարվա այգաբացն իր ծուռուղույով ազարարում է նույնատ օրացույցի մեկ այլ կենթանակերպ խորհրդանիշ, հրեղեն ակաղաղը Արցախում վերստին ահագնացած է անընդհատ թարմացող ավերիչ պատերազմի վերսկսման հնարավոր վտանգը։ Մանավանդ դեռ չենք էլ հասցրել թեկուս փոքրինչ մեղմել ապրիլյան պատերազմում նոր սերունդների հայրենյաց քաջարի պաշտպանների նահատակության մեր անանց ցավն ու կսկիցը։ Բայց ասում են հրեղեն ակաղաղի տարին յուրահատուկ լինելով բոլորի համար խոստանում է շատ ավելի վառ եւ հիշվող լինել։ Դա աստված։ Բայց թե մեզ համար վառ ու անմոռաց ինչ է նա խոստանում առայժմ հարց է։ Էհ, ասենք աստված իր հետ։ Արցախցիներից հույսն ու ապավենը ոչ արևելյան օրացույցի խորհրդանիշներն են, ոչ էլ աշխարի այսօրն ու վաղը սեփական կամեցողությամբ չափուձևող մեծ մայրաքաղաքների կամայական վճռները։ Մենք ինքներս առանց աչ ու ահայակ նայելու մեր խաղաղությունն ենք կերտում եւ ամրապնդում։ Ինքներս սպեղանի դնում մեր վերքերին ու շարունակում շենացնել հայրենի եզերքը։ Քարոր դար առաջ մեր իսկ կամքով հրճակված հայոց զուգապետությունը։ Բայց ում ապավինելով կարող է օտարները տարակուսած հարցնեն ու հարցնում են ինքներս մեզ իհարկե Մենք ենք մեր ամենահուսալի ապավենը, մեր համազգային միասնությունն ու համախմբվածությունը հայոց սուրբ առաքելության, պատմական հայրենիքի ազգագրության առաջամարտիկների, ազատ ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շուրջ։ Մենք ուժ ենք, անկոտրում ուժ, քանզի միասնական ենք, իրար թևթիկունք։ Դիմեք ցանկացած Արցախցու եւ նա նույնը կասի, անհապաղ, անվարան, առանց երկար ու բարակ ծանր թեթևանելու։ Արցախյան առածն ասում է, Պարավը գիտկան չէ, գլխի նեկած է։ Արցախցին իր ապրած առնվազն վերջին 3 տասնամյա փորձից հստակ գիտե, թե ինչ ասել է ազգուի բռնցքվել ու թե պետք է նույն այդ բռնցքով ճարակամի հոնկամիջին զսպիչ կամ մահացու հարված հասցնել։ Այո, հենց այդպես, ինչպես տասնամյակներ առաջ էր 1991-94-ին եւ ինչպես ընդամենն ամիսներ առաջ ապրիլին։ Արցախցին, ինչպես որ մեր յուրաքանչյուր արյունակից Հայաստանում թե Սփյուռքում, քաջ գիտակցում է, որ աստծո կամոք ազգային գոյատեման ու հարատեման պատմական մեծ շանս է տրված մեր ժողովրդին։ Զլացար օգտագործել այն, գետ պահ մի վարանեցիր, պահ անց դու դու չես մնա եւ քեզ չի մնա օտարի ոդքի կողան կդառնա քո նախնիած բոնորանը քո ժառանգների աշխարհում ամենա ամենաապահո ապագայի երաշխիքը հող հայրին այս ամենը կասեք մենք գիտենք հարկավ գիտենք մեծից փոքր բոլորս կամ երևի բոլորս բայց ես դա ասում եմ գուցե թե առավելապես նրանց այն օտարներից, ովքեր չգիտեն եւ կամ գիտեն, բայց անտարբեր են նախնիած եզերքում բնավորված ապրելու, արարելու հայի դարավոր երազանքի, պատմական հայրենիքում ի վերջո հաստատված ու կայացած ազգային պետություն, պետություններն աչքի լույսի պես պահել պահպանելու աննահանջ կամքի, մեր հոգեկան կերտվածքի, առասարակ հայի էթնիկ տեսակի նկատմամբ։ Ասում եմ զորօրինակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցով միջազգային միջնորդի դերսն անznած Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության ղեկավարությանը, Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով նրա Մինսկի խմբի համանախագահությանը, սկսած համանախագահ երկրների առաջին դեմքերից, ոչ նրանց կողմից լիազորված միջնորդ դեսպանները ովքեր, այսպես ասեմ, բառացիորեն չեն ուզում ընկալել կամ եթե ընկալում են, ապա աշխարհակահաղական եւ կամ տարածաշրջանային զարգացումներում սեփական ազգային պետական շահերի թելադրանքով համառորեն անտեսում են խնդրո առարկա հիմնախնդրի Այդ գետնի վրա անցած դարավերջին առաջացած Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բուն պատմական, քաղաքական, իրավական, սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակութային դրդապատճառները։ Արդյունքում ինչ ենք տեսնում։ Ինչպես 80-ական թվականների վերջերին էր, այսօր եւս շուրջ 3 տասնամյակ անց նույն անխաթար Գորդիան հանգույցն է ահավասիկ, որի ծայրերն իրար են ագուցված կարծես թե վերստին անիմանալի ձևով։ Արդյոք միջնորդական առաքելությունի զորու է կրկնել մակեդոնացու դերակատարությունը, թրի մեկ հարվածով այն քանդելու համար։ Այո, համոզված են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունում եւ որպես այդպիսին մշակել ու որպես հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված բանակցությունների քննարկման կնդիր ահա տարիների վեր շրջանառության են դրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները Քանից լրամշակված այդ փաստաթղթի դրույթներին, ինչպես արդեն նշել ենք, վերջին անգամ անդրադարձ է կատարվել դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգ քաղաքում ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների 23-րդ նիստի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների ընդունած համատեղ հայտարարության մեջ Փաստաթղթի առանձին առանցքային շեշտադրումների մասին ասել եմ իմ նախորդ խոսքում, չկրկնեմ։ Ոստի բավարարվում անդրադառնալով անշուշտ ոչ պակասեական այս շեշտադրումների, որոնք ըստ իս նույնպես չեն դիմանում եւ ոչ մի քննադատության։ Եվ այսպես հայտարարության մեջ խստիվ դատապարտվում են ուժի եւ դրա սպառնալիքի կիրառումը, ռազմաճակատում ապրիլին տեղի ունեցած վայրագությունները։ Միևնույն ժամանակ դրանք այն աստիճան անհասցե են ամրագրված, որ բանից անտեղյակ միջազգային հանրության համար անհնար է տարբերակել ագրեսորին եւ այդ ագրեսիայից պաշտպանողին, վայրագությունների դիմաց եւ նույն այդ վայրագությունների ստուժած կողմերին։ Այլ կերպ ասած, Փաստաթղթի հերանակներն այս առումով իրականում առաջնորդվել են խորհրդային իրականությունից բոլորիս քաչ հայտնի համահարտեցման տխրահարչակ սկզբունքով։ Նույն այդ համահարտեցման եւս մեկ ուշագրավ դրսևորում հայտարարության հերանակները կոչ են անում մեջբերում են Բաքվին եւ Երևանին հարգելու մայիսի 16-ին Վիեննայի գագաթնաժողովում եւ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովում ընդունված համատեղ հայտարարություններում ամրագրված համաձայնությունները։ Թեկուզ նրանց Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործախարարների համար վաղուց պարզ ու ակնհայտ է, որ այդ համաձայնություններից ոչ միայն խոսապուն, այլև դրանց իրականացմանը բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցներով խոչընդոտում է բանակցող կողմերից միայն մեկը՝ Ադրբեջանը։ Արդյոք կարողանան միջազգային միջնորդները նոր տարում համոզել կամ պարտադրել Բաքվին, որպեսզի համաձայնի Ղարաբաղ ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի իր մասում դիտարկման ու հետաքննության մեխանիզմների իրականացմանը կարծում եմ դժվար թե, քանզի Ադրբեջանի իշխանություններին համակած անպատժելիության զգացումն այսօրվա դրությամբ ինչու՞ չէ նաև մոտ ապագայում ավելի ուժեղը, քան կարգավորման միջնորդ երկրների կողմից Բաքվին պարտադրելու միասնական կամքը։ Եթե կամքն այդ իհարկե գոյություն ունի առհասարակ։ Կա այն երկ, անշուշտ, բայց դա արդեն Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի խնդիրն է։ Խոսքիս ավարտին ուզում եմ նշել մեր համազգային միասնության ուժը խորհրդանշող այսպիսի մի իրողություն։ Օրերս Լոս Անջելեսի բնակչուհի Հալեպսի արմատներով 85-ամյա Վիկտորիա Շաքարյանը, ով օրվա ցերեկային ժամերն անցկացնում է քաղաքի Վիկտորիա առողջապահական կենտրոնում, իմ հասցեով ուղարկել է ցանրոց մեջը իր իսկ ձեռքով հունիսի կեսերից ի վեր գործած 50 զույգ տղամարդու եւ 8 զույգ կանացի տակ գուլպաներ Արցախի դիրքապահ զինվորներին հանձնելու համար։ Որպեսի հրեղեն ակաղաղի տարված զմերը տղաները չմրսեն։ Վիկտորիա Մայրիկի խոսքով դա նրա առաջին ուխտն է։ Երկրորդ ուխտն է գալ Հայաստան եւ համեղ կերակուրներ պատրաստել հայրենաց պաշտպան զինվորների համար։ Ծանրոցն անհապաղ հանձնելով պաշտպանության բանակի շտաբ իմացա, որ գրեթե նույնատիպ պարունակության ծանրոցներն են վերջերս ստացվել նաև Ֆրանսիայում ու Հայաստանում ապրող հայ մամիկներից։ Վերիշենք, այդպես էր նաև մեծ հայրենականի ահեղ տարիներին։ Այդպես էր նաև 20-րդ դարավերջի հայոց ազատամարտի Արցախյան հայրենական պատերազմի ոչ պակաս ահեղ տարիներին համոզված եմ, ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ իրենց կյանքի դարավերջին հասած այդ ջերմակահեր հայուհիների հայրենասիրական քայլին։ Ոստի սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ միասին ворթիաբար խոնարհում եմ նրանց լուսավոր կերպարների արժև, մաղթելով առողջություն ու արևշատություն հայոց աշխարհին, վերջնական խաղաղությունն ու բարօրություն հրեղեն ակաղաղի տարում եւ գալիք բոլոր ժամանակներում։